Արցախեն ժամանել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի մի խումբ անդամներ։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի եւ Արցախի ազգային ժողովների արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովների նախագահները։ Ասկերանի շրջանում շարունակվում է βέρքահավաքը։ Հայաստանն սպառազինության ավելացման նպատակով Ռուսաստանից վար կստանա։ Հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահները երկարաձգվել է Լևոն Հայրապետյանի տնային կալանքի ժամկետը։ Հայկական 4 ֆուտբոլային թիմեր Եվրագավաթների 2015-16 թվականների խաղարկությունները հաջող են սկսել։ Այժմ այս ամենի մասին հանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հուլիսի 2-ին ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի մի խումբ անդամների Արցախում հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի մշտական ներկայացուցիչ Միշել Տանկրեզի գլխավորությամբ։ Հիմնադրամի աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով Արցախ ժամանած հյուրերին, նրանց թվում նաև Շարանտի քաղաքապետին ողջունելով, Արայիկ Խարությունյանը մասնավորապես ասել է. «Բարով եք եկել Արցախ» մի հող, որն առանձնանում է իր հյուրասիրությամբ, բնությամբ եւ պատմությամբ, եւ որի զարգացման գործում դուք եւս ունեք ձեր ներդրումը։ Վարչապետն ընդգծել է Արցախի կյանքում ֆրանսահայ եւ ֆրանսիացի բարերարների մասնակցության նշանակությունը, ովքեր տարբեր խողովակներով աջակցել են բարեգործական ծրագրերի իրագործմանը, հիմնականում կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ յենթակառուցվածքների բնագավառներում։ Վարչապետը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել հանդիպմանը ներկա Ասկերանի շրջանի Շոշկյուղի համայնքային կենտրոնի նվիրատուին, կարևորելով նորակառույց շենքի դերը համայնքային կյանքին նոր շունչ ու ոգի հաղորդելու գործում։ Ի պատասխան բարերարը խոստովանել է, որ նվիրատվությունը կատարել է Իշատակ հայոց ցեղասպանությանը զոհ դարձած իր ծնողների եւ հանուն հայրենիքի զարգացման։ Հանդիպման ընթացքում վարչապետը պատասխանել է բարերարներին հետաքրքրող մի շարք հարցերի։ Հյուրերը շնորհակալություն են հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ հույս այտնել, որ տնտեսության զարգացման շնորհիվ բնակչությունն ավելի ամուր կկանգնի հայրենի հողի վրա։ Հանդիպանը ներկայային կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը, հիմնադրամի Արցախի մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Վալերի Ղազարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը երեկ ընդունել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանին։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են երկու խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների միջև համագործակցության խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել մայիսին Արցախում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի։ Ասկերանի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ 2015 թվականի բերքի տակ կատարվել է 6679 հեկտար ծորենի, 1855 հեկտար գարու, 1238 հեկտար եգիպտացորենի եւ 657 հեկտար հաջարի ցանքս։ Ներկայում շրջանում գարու եւ ծորենի բերքահավաքի աշխատանքներն են ընթանում շրջանի ակնաթաղամասում եւ մի շարք համայնքներում։ Այսօրվա դրությամբ կատարվել է 1684 հեկտար գարու հունձ, ամբարվել 39776 տոննա գարի։ Գարու միջին բերքատվությունը կազմել է 23.6 ցենտներ։ Ծորենի ցանկատարածքներից հնձվել է 3130 հեկտար, ամբարվել 9411 տոննա ծորեն։ Միջին բերքատվությունը կազմել է 30.6 ցենտներ։ Բերքահավաքին մասնակցում է 36 կոմբայն, որից 16-ը ակնաթաղամասում։ Բերքահավաքի ընթացքում գյուղատնտեսական մեքենաների պակաս չի զգացվում։ Հացահատիկ արտադրողներն աշխատում են օր առաջ ավարտել բերքահավաքը, քանի որ մինչ այժմ մեր շրջանում բռնկված հրդեհները չեն վնասել արտերին, թերևս միայն խոչընդոտել են բերքահավաքի բնականոն ընթացքին։ Ակնաթաղամասում տեղակայված հրշե չենակետերն ու դիտարկման կետը հնարավորություն են տալիս հրդեհների բռնկմանը ժամանակին արձագանքելուն եւ օպերատիվ կերպով հրդեհների օջախները մեկուսացնելուն։ Բերքահավաքի տարածքներում կատարվում է շուրջօրյա հերթապահություն։ Իսկ Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանի հրահանգով հերթապահությանը մասնակցում են նաև շրջանում տեղակայված հիմնակ ձեռնարկությունների աշխատողներից կազմված 10 հոգանոց խմբերը օրական հերթափոխով։ Գյուղատեսչական բաժնի վարիչ Արվիտ Խոլյանի հավաստմամբ շրջանում Բերքահավաքն ընթանում է կազմակերպված եւ առանց կորուստների։ Ձեռնարկում են հնարավոր բոլոր միջոցները Բերքահավաքն անկորուստ եւ սրմ ժամկետներում ավարտելու ուղղությամբ։ Արցախում զբոսաշրջիկների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Տարվայի ժամանակաշրջանում ավելանում է նաև Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան այցելողների թիվը, պատմում է Վարսիկ Արությունյանը։ Տարվա հենց այս ժամանակաշրջանում Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում աշխուժ Երուսեր է լինում։ Աշխարհի տարբեր ցակերից ժամանակ զբոսաշրջիկները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում թանգարանում ցուցադրվող նմուշների նկատմամբ։ Թանգարանի էքսկուրսավար Արմինե Գրիգորյանի խոսքով Ամբրանը հիմնականում ունենք շատ զբոսաշրջիկներ աշխարհի տարբեր երկրներից, նույնիսկ այն մասերից, որտեղից նույնիսկ չենք սպասում զբոսաշրջիկներ։ Օրինակ վերջերս ունենք զբոսաշրջիկներ Ավստրալիայից, Նոր Զելանդիայից, Ինդոնեզիայից, այսպես մեկ-մեկ նաև այդ երկրներից են այցելում մեր թանգարան ու մեր երկիր։ Հիմնականում այցելում են ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Կանադայից, Գոհենինում այցելելով մեր երկիր, ծանոթանալով մեր տեսարժան վայրերի հետ եւ օրեցօր իհարկե զբոսաշրջիկ ուսանողների թիվը ավելանում են։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի ֆոնդապահոցներում եւ ցուցադրության մեջ ընդգրկված են ավելի քան 50000 պատմամշակութային արժեքներ, որոնց գոյությունն ու նրանցում արտացոլված տեղեկատվությունը փաստում են մեր արմատներն ու կենսագրությունը։ Թանգարանի ցուցադրությունը սկսվում է Արցախի բնաշխարհը պատկերող հետաքրքիր տեսարաններով, որոնց հաջորդում է հնագիտության բաժինը, որտեղ էլ զբոսաշրջիկներն ավելի շատ են կենտրոնանում։ Հիմնականում նրանք հետաքրքրված են մեր տեսարժան վայրերով, բնությունով, քանի որ Արցախը այն վայրերից մեկն է աշխարհում, որտեղ դեռևս պահպանվում է ամեն ինչ բնականը եւ հիմնականում բնությունն է հրաշալի զբոսաշրջիկները չեն հարցնում թանգարանի շենքային պայմանների։ Իհարկե, հենց էքսկուրսիան ավարտվելուց հետո հենց առաջին հարցը դա էր լինում, թե ինչու շենքը այս պայմաններում է, սակայն մենք այդպես չենք բողոքում եւ ներկայացնում ենք ասպես, որ ինքը շենքը հենց թանգարանային էքսպոնատ է եւ նրանք նաեւ շմեծ հաճույքով նայում են դերևս խորթային տարիներից պահպանված այդ գրառումներին եւ ամեն ինչ։ Ինքը շենքը հենց խորթային ոճով է, դրա համար դա էլ է հետաքրքիր խորհրդային շունչն ենք փոխանցում, սակայն իհարկե պայմանները, երբ քայլում ես, զգում ես, որ շենքը ինքը արդեն չի կարողանում դիմակայել զբոսաշրջիկների այդ մեծ քանակին, այո, դրա համար էլ լավ կլինի, եթե ունենայինք լավ շենքային պայմաններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության համակարգի սպառազինության ավելացման նպատակով Ռուսաստանի կառավարության կողմից 200 միլիոն ամերիկյան դոլար վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հուլիսի 2-ի արտահերտ նիստում ընդունել է ձայների մեծամասնությամբ՝ կողմ 98 դեմ 1։ Դեմը քվեարկել միայն ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագրով Հայաստանը Ռուսաստանից գործարանային գներով ձեռքբերելու ժամանակակից զենք սպառազինություն Համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետությունում պարտավորվում է օգտագործել վարկը 2015-ից 2017 թվականների ընթացքում ռուսական ռուբլով հաշվարկված արտադրանքի մատակարարման վերաբերյալ պայմանագրերից յուրաքանչյուրի արժեքի 90%-ի ֆինանսավորման համար։ Վարկի օգտագործման ժամկետը լրանալիս 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ռուսական կողմի օկտին իրականացնել ռուսական ռուբլով կոմիսիոն վճարում վարկի չօգտագործված գումարի 1%-ի չափով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը տեղի կունենա BRICS-ի՝ Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն դաշինքի եւ համագործակցության Շանհայի կազմակերպության գագաթաժողովների շրջանակում։ Այդ գագաթաժողովների անցկացումը ծրագրված են հուլիսի 8-ից 10 ավելի վաղ Իրանը հույս է հայտնել, որ Պուտինը կայցելի այդ երկիր։ Հանդիպումը տեղի կունենա Իրան-Արևմուտք բանակցությունների վերջնական փուլի զարգացումների ֆոնին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արդեն իսկ հույս է հայտնել, որ Իրանը եւ Վեցիակը համաձայնության կգան Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը մինչև սեպտեմբերի 15-ը երկարաձգել է Բաշնեֆտ նավթային ընկերության բաժնետոմսերի յուրացմանը մասնակցության համար մեղադրվող գործարար Լևոն Հայրապետյանի տնային կալանքի ժամկետը։ Տասի փոխանցմամբ դատարանն իր որոշմամբ մերժել է պաշտպանության խնդրանքը, գրավի դիմաց կամ ներկայանալու պարտավորությամբ ազատ արձակել Հայրապետյանին, որը դա պատճառաբանում է պաշտպանյալի վատ ինքնազգացողությամբ եւ մշտապես բժիշկների հսկողության տակ լինելու անհրաժեշտությամբ։ Քննությունը խնդրել էր երկարաձգել կալանքի ժամկետը վկայակոչելով այն, որ գործի ոչ բոլոր մասնակիցներն են ավարտել գործի նյութերին ծանոթությունը։ Իր հերթին տվյալախազը նշել է, որ Հայրապետյանն անշարժ գույք ունի արտասահմանում, ինչպես նաև Ռուսաստանի եւ Հայաստանի երկխաղացիություն։ Լևոն Հայրապետյանը մեղադրվում է 2009 թվականին Սիստեմա ընկերությանն Урал Ռահիմովի կողմից Բաշնեֆտի վաճառքին ներգրավվածության համար։ Մասշտաբային արբիտրաժային գործընթացի հետևանքով Բաշնեֆտը վերադարձվել է պետությանը։ Մարզասերների համար հայկական 4 թիմեր սկսեցին ելույթները Եվրագավաթների 2015-2016 թվականների խաղարկություններում։ Առաջին հանդիպումներից հետո Հայաստանի բոլոր 4 ներկայացուցիչներն էլ հաջորդ փուլ դուրս գալու լավ շանսեր ունեն։ Առաջին խաղերում տարած 3 հաղթանակի եւ 1 ոչ ոքի շնորհիվ Հայաստանը 3 տեղով առաջադիմել է UEFA-ի ակումբային վարկանիշային աղյուսակում եւ այժմ 48-րդ տեղում է։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպա լիգայում Շիրակը 2-0 հաշվով հաղթեց Բոսնիական Զրինսկիին, Ալաշկերտը 1-0 հաշվով շոտլանդական Սենթ Ջոնսոնին, Ուլիսը հյուրընկալվելի 0-0 հաշվով ավարտեց հանդիպումը Մալտան ներկայացնող Բիրկիրկարայի հետ, իսկ Չեմպիոնների լիգայում Փյունիկը 2-1 հաշվով առավելության հասավ Սան Մարինոյի չեմպիոն Ֆոլգորեի նկատմամբ։ Առաջին եվրոպական խաղերում բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանը կարծիքի հայտնել, որ Բաքվում մրցավարությունը ոչ միայն հայ մարզիկների օգտին չի եղել, այլև անգամ ուղղված է եղել մեր բռնցքամարտիկների դեմ։ Տղաները հոգեբանորեն պատրաստ էին եւ գիտեին թե ուր են գնում։ Նրանց պետք չէր տրամադրել։ Բոլորն էին պատրաստ եվրոպական խաղերին։ Ես գոհ եմ բոլոր տղաներից, ովքեր մեկնեցին Բաքու։ Մարդկային առումով հայ բռնցքամարտիկները ցույց տվեցին, որ պատրաստ են հաղթահարելու ցանկացած խոչընդոտ, ասաց Աղամալյանը։ Խոսելով երկրպագուների մասին, մարզիչը փաստեց, որ տրիբունաներում կային խմբեր, ովքեր ամեն հայ բռնցքամարտիկի ելույթի ժամանակ երկրպագում էին մրցակիցներին։ Երկրպագուններն իրենց հետ ունեին պաստառներ, սակայն ռասիստական եւ ֆաշիստական արտահայտություններ չկային։ Մրցավարներն էլ այդ ամենը տեսնելով ամաչում էին, པարզ աչքերով մեզ նայել։ Իսկ մեր տղաներն ամեն մենամարտի դուրս էին գալիս ժպիտով եւ པարզ ճակատով։ Այս ամենից կարելի է հետեւություն անել, որ տղաները պատրաստ են պայքարելու անգամ այդ պայմաններում։ Եվրոպական խաղերի մեր մասնակիցների մեջ ակնհայտ առաջատար չունեին եւ տղաները գիտեին այդ մասին։ Մենք պինդ ամուր թիմ էինք, որը պատրաստ է պայքարելու ոչ վերջ։ Մեզանից խլել են Ավգարյան Նարեկի բրոնզե մեդալը։ Կարող եմ ասել, որ պարտություն չեն կրել նաև Արամ Ավակյանն ու Սամվել Բարսեղյանը, շեշտեց մասնագետը։ Այն մենամարտերում, որտեղ մենք պարտվեցինք, մրցավարները բրազիլացի եւ ինդոնեզացի էին, որոնց ես շատ լավ գիտեմ։ Մեզ հաղթանակ չեն տվել ոչ Թունիսի, ոչ էլ Եգիպտոսի մրցավարները։ Այնտեղ ներկա եվրոպական երկրների լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները փաստում էին, որ մրցավարությունը ոչ միայն հոգուտ մեր մրցակցի չէր, այլև պարզապես մեր դեմ էր, ասաց Աղամալյանը։ Առաջին եվրոպական խաղերում Հայաստանի բռնցքամարտը ներկայացել էր 6 մարզիկով, որոնցից ոչ մեկը մեդալ չնվաճեց։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է